ngapi za mitume ndio kapata ndugu zetu kila wakati wanawekwa madarasati wanaweka muhadharati kwa lengo gani ili watu wapate kujua na kufaidika kuitambua dini yao kwa kuwa Uislamu kila wakati ni dini ya elimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua zake ambapo alikuwa naomba kiangalia kwa undani rasul sallallahu alaihi wasallam hajawahi kuomba dua yote ya ziada isipokuwa aliomba ziada kwa kitu moja kitu ipi waqur rabbi zidni ilma kalia bana yeye alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie ziada ya elimu kwa nini kwa hiyo elimu ataweza kuendesha mambo yake ya ibada kwa hiyo elimu atamtambua Allah subhanahu wa ta'ala ndio ukapata miongoni mwa sifa za wenye imani wa min sifati ulil imani nahmatuhum katika sifa na pupwa za watu wa imani nini ni wao kutafuta ilmu pupwa yao kama kweli wewe utajiita wewe ni mu'min lazima uwe na hii sifa ya kutafuta elimu zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam katika misikiti zake amekomba zilikuwa hizo zama wallahi zilikuwa ni misikiti amekomba zilikuwa ziko hai kina Muad bin walizaliwa katika harakati kama hizi muhadharati kama hizi rasul aliwakuza akawa anafundisha elimu sasa misikiti yetu pia tuishabihishe na masajidi ya rasul sallallahu alaihi wasallam ndio kapata kila wakati harakati zinakuwa ndio kapata kila wakati muhadharati zinakuwa kwa lengo gani waislamu wapate kufaidika kwa lengo gani waislamu wapate kujua dini yao bila elimu dini yako huwezi kuendesha mbele bila elimu dini yako huwezi kuifahamu. Na elimu misikitini hivi ndio hizi mirathi ambayo kwamba tunazigawa. Leo inshallah yale ambayo kwamba tumeandaliwa katika muhadhara wa leo chini ya unwani wajibu wetu nini wajibu wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika amri ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha ni wajibu wetu nini je hii kichwa au hii unwani si lazima tuifahamu kwa kuwa sisi tunafanya ibada zetu kila wakati au mtu akawa anajitahidi lakini asijue wajibu wake ni nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa insha Allah tumkaribisha ndugu yetu Alahi Mas'ud falitaqaddam mashkura inshallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وبعد upenzi utukufu Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa nafasi hii, lazima tumshukuru katika hilo ili apate kutuzidishia, kama alivyotuambia la in shakartum la azidannakum, iwapo mtanishukuru tawazidishieni ndugu zanguni kama mlivyoarifiwa kuwa anwani ya mada ya leo ni wajibuna nahwa ma amara Allah bihi wajibu wetu katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha nini jukumu letu katika yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha tutakiwa tuwe vipi katika amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii ni risala fupi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi ambayo yatubainishia ni vipi tutatekeleza sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa njia na namna ya ukamilifu na kuweza kupata ajira ya Mwenyezi Mungu kikamilifu asema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب الأولى العلم به الثانية محبته الثالثة العزم على الفعل الرابعة العمل الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه أسمى الشيخ محمد بن عبد الوهاب Mwenyezi Mungu أنا anapomwamrisha mja jambo lolote basi mja yule analazimika ili awe ametekeleza jukumu lake katika amri ya Mwenyezi Mungu kama itakikanavyo alazimika awatimize mambo saba ili lile jukumu alilopewa liwe limetimia kisawasawa alazimika mtu huyu awe ni mwenye kutimiza mambo saba katika ile amri ili iwe ametekeleza jukumu lake kama ipasavyo alula alilm jambo la kwanza ni elimu ujue hiyo sheria ya Mwenyezi Mungu na hiyo amri aliyokuamrisha amekuamrisha nini uijue amekukataza nini ujue jambo la pili mahabbatuhu ni ulipende upende ile amri ya Mwenyezi Mungu aliyokuamrisha uipende na uifurahie ndani ya nafsi yako kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha si kwa kukuadhibu lakini ni kwa kheri yako na uwe ni mwenye kuwa na mapenzi na lile jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha athalithatu alazmu ala alfi'li uwe na azimio kwamba ili nitalitekeleza azima kubwa kwamba mimi nitafanya jambo hili maadamu umesikia basi uwe na azimio kwamba mimi amri hii ya Mwenyezi Mungu nitaitekeleza jambo la nne alamalu jambo la nne ni ulitekeleze hilo uliloamrishwa amri hiyo ulioamrishwa uitie katika matendo uifanye kama ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu alkhamisatu jambo la tano kaunuhu yaqa'u 'ala almashru'i khalisan sawaba liwe utalifanya kulingana na sheria kulingana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam kulingana na amri ya Mwenyezi Mungu alivyoamrisha na kulingamana na mafundisho ya Mtume sallam khalisan kwa ikhlas manake kwa kumtakasia Mwenyezi Mungu kuifanya kwa ajili tu ya Mwenyezi Mungu sawaban na iwe ni sahihi namna alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam uifanye kwa njia sahihi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la sita atahdhiru min fi'li ma yuhbituhu ni ujiepushe na kila jambo ambalo laweza kuharibu ibada yako ile ulioamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujihadhari na kile ambacho kinaharibu ibada hiyo asabiatu athabatu alayhi kisha mwisho uwe ni mwenye kuthibiti juu ya hilo mpaka kufa kwako mpenzi mtukufu muislamu haya ndiyo mambo saba ambayo pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoamrisha watakiwa wewe mja uwe ni mwenye kutimiza mambo haya saba Nataelezea kwa ufupi kulingana na wakati tulionao, kugusia tu ili tuweze kumaliza yote, ingawaji maudhui na anwani ambayo iliyokusudiwa kwa asili yake kama wiki mbili iliyopita ilikuwa ni alhajru wa dawabituhu fi lislam hajr kumhama mtu na kumkata na kumwachilia mbali na misingi yake ni nani wa kuhamwa na kukatwa tunamkata kwa nini na tumwepuke kwa nini kwa namna gani na misingi ya kisheria na aya gani zilizoamrisha hadithi gani zilizoamrisha ni yapi tulokatazwa ndiyo ambayo kwamba ilikuwa ni anwani ya maudhui ambayo kwamba ilitakiwa kutolewa tangu wiki mbili iliyopita lakini kwa urefu wa maudhui yenyewe imependezea insha Allah taala kama ilivyokuwa inazungumziwa ni kwamba iandaliwe kama ni katika daura siku za kutosha tujue kwamba sote sisi waislamu lakini kwaweza kutokea sababu ukaambiwa kwamba huyu wapaswa kumhama umkate huyu kwa nini ni kwa sababu ya nafsi yangu ni kwa sababu tu simpendi kwa kuwa kaninyima kadha au kadha ni jambo ambalo ni muhimu ili tupate kupambanukiwa na yale yanayofungamana na haya ya wakati mwingine utakuta kuenezwa kwa watu wanawakata watu ima kwa uhasidi ama kwa chuki ama kwa hududhu nafsia vitu hivi lazima viwe wazi je sheria imeweka jambo kama hili na kama imeweka imeweka katika misingi gani kwa hivyo insha Allah taala eh, katika siku zijazo tutakuja kuzungumzia hayo lakini kwa leo tumeamua au nimechukua anwani hii ya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ili tuwe tumeyatekeleza kama anavyotaka Mwenyezi Mungu basi ni jukumu letu ni nini tupokee vipi hayo ya Mwenyezi Mungu ili tuwe tumeyatekeleza kama inavyotakikana Mwenyezi Mungu ametuamrisha yeye ndiyo mwenye amr na mwenye kaul na mwenye hukumu na mwenye kuumba anaamrisha atakacho na yale aloamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni khair mahd ni khairi tupu kwetu sisi kwa kuwa ndio kufaulu kwetu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha jambo lote la dini tuwe waislamu na tufuate sheria zote za dini sasa ili sisi tuwe tumetekeleza uislamu huo na amri hiyo kama anavyotaka Mwenyezi Mungu ni tufanye nini jambo la kwanza kama nilivyotaja kwa maelezo kwa ufupi ni alilm ni kuwa na elimu na lile uliloamrishwa alilmu bihi kuwa na elimu na lile uliloamrishwa upate kujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha nini na hili ndilo la mwanzo kama alivyotuambia fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik tambua ewe mwanadamu kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye Mwenyezi Mungu akaanza na fa'lam Fa'lam ni neno ambayo katika lugha ya Kiarabu imenyambulika inatokamana na neno ya ilmu fa'lam jua kwa hivyo jua kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu kisha umombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kuomba msamaha ambayo ni ibada imekuja baada ya kujua lileo liloamrishwa umjue Mwenyezi Mungu na ujue amri yake ndiyo upate kutekeleza akaanza kwa elimu kabla ya kauli na amal kabla ya kusema na kutenda ya kusema istighfar na kufanya kitendo cha ku, cha kuomba istighfar kabla hujafanya hilo jua kwanza annahu la ilaha illa Allah kwamba hapana apasaye kuabudu kwa haki illa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ومن لم يتعلم ما امره الله به ولم يتعلم ما نهاه الله تبارك وتعالى به عنه كيف يفعل المامور وكيف يترك المنهي يولى امباي حجوي ام يمرشوانيني او ام كتازوانيني يولى امباي حجوي من يزنغو mtukufu amemwamrisha nini na hajui makatazo ya Mwenyezi Mungu, hajui Mwenyezi Mungu kamkataza nini, ni vipi atatekeleza kile alichoamrishwa au kuepuka kile alichokatazwa aliyekuwa yeye hajui? Haiwezekani. Kwa hivyo ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale alipotuamrisha, kwa mfano ni hiyo sala, lazima uijue hiyo sala na ujue kwamba Mwenyezi Mungu amekukataza nini ili uitekeleze kisawasawa kwa hivyo wajibu wa kwanza kwetu sisi ni kujua yale ambayo tumeamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na imekuja hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hilo na eh, yatutosha tushasikia maudhui nyingi kuhusiana na sala la ilmu yatutosha kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala auliza hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina ya la ya'lamun ya je wako sawa wale wanaojua na wale wasiojua utawaweka katika daraja moja wale wanaojua amri ya Mwenyezi na wale wasiojua amri ya Mwenyezi wako sawa utawasawazisha uwaweke katika daraja moja hawa hawajui Mwenyezi Mungu ameamrisha nini na wale wanaojua utawaweka katika daraja moja hasha wakalla na ndio sababu ikawa wale wajuzi wa dini ni watu bora katika wanadamu wao wanaamrisha mema na ndio wanajua yale wale wa Mwenyezi Mungu anayotaka na ndio sababu ikawa ina ajira kubwa sana mtu kujishughulisha na elimu imekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam asema man yurid man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna atakayeshika njia kwenda kutafuta elimu ya dini basi Mwenyezi Mungu atamsahilishia njia ya kwenda peponi na pia akasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din na yule ambaye Mwenyezi Mungu anamtakia kheri umfahamisha dini vile vile imesihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema baada ya sala alfajiri Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ewe Mola mimi nakuomba elimu yenye kunufaisha wa rizqan tayyiba na riziki nzuri wa riziki nzuri ambayo ni halali wa amalan mutakabbala na matendo ambayo yanakubalika unayakubali ewe Mwenyezi Mungu na ndio sababu pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anamwamrisha Mtume صلى الله uh, wa qur rabbi zidni ilman kama tulivyosikia na useme ewe Muhammad ewe Mola nizidishie katika elimu hakuomba kuzidishiwa lingine lolote kama tulivyosikia hapo awali kwa hivyo mpenzi mtukufu muislam jambo la kwanza ni ujue Mwenyezi Mungu ametuamrisha ujue ujifundishe amri aliyokuamrisha Mwenyezi Mungu na ujifundishe makatazo na ujue jambo la kwanza ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha ni tauhid upate kuijua hiyo tauhid ili uweze kuitekeleza ujue ndiyo amri kubwa na kinyume chake ni makatazo makubwa kabisa ambayo kwamba ni shirki fa inna a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid kubwa ambalo Mwenyezi Mungu ameamrisha ni tauhid na kubwa alilokataza ni ashirk mpenzi mtukufu muislam almartabatu thania mahabbatu jambo la pili ni kupenda lile uliloamrishwa hii ni daraja ya pili الامر الثاني مما يجب علينا نحو ما امر الله تبارك وتعالى به ان نحبه jambo la pili ni kupenda lile alilotuamrisha Mwenyezi Mungu anuamira qulubana bimahabbati tuimarishe tuimarishe na kuifufua na kuijenga mioyo yetu kwa kupenda yale tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa hiya fil qalb sa'iqun wal mahabbatu wal mahabbatu wa hiya fil qalb sa'iqun ila kulli khairin وداعية ila كل fadila mtu anapokuwa anapenda yale aliyoamrisha Mwenyezi Mungu hilo linampa msukumo wa kutekeleza waonaje wale ambao wanapenda anasa zao mapenzi yao juu ya anasa zao inawasukumia inawapeleka katika kute, kufanya yote yale ambayo yanahusiana na anasa zao basi na wewe utakapokuwa una ladha na ibada na amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuta kwamba hiyo hubu yako ilo penzi lako katika amri ya Mwenyezi Mungu ya kusukumia katika kutekeleza yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuamrisha na hii haiji mpaka nafsi yako iwe ni safi na moyo uwe ni wenye afya kama alivyosema mtume sallam wa ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb nafahamu kuwa fahamuni kuwa hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu kuna kipande cha nyama kuna kinofu cha nyama kinapotengenea kikawa kizuri basi mwili wote unakuwa ni mzuri na unapoharibika basi mwili wote unaharibika na hii ya kuonyesha kuwa athari ya matendo yako ya dhahiri inaanzia katika moyo wako ikiwa unapenda basi itaonekana itaathiri katika mwili wako katika viungo vyako utataka kutekeleza lile na litakuwa ni lepesi kwako فإذا كان القلب محبا لله مبغضا لله صلحت حال الإنسان atakapokuwa mtu anapenda anampenda Mwenyezi Mungu na anapenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na anachukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na hii hapa ndio inaingia nukta ile niliyotaja kwamba alhajr unamchukia mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ikiwa ana mukhalafa ikiwa hafuati sheria ya Mwenyezi Mungu anacheza na amri ya Mwenyezi Mungu ukawa ni mwenye kumchukia kwa ajili ya hilo uko katika ibada na kama tutakavyokuja kuona insha Allah taala takapokuja wakati wake man ahabba lillah kama ilivyokuja katika hadithi atakayependa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa abghadha lillah na akachukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa a'ta lillah akatoa akapeana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na akawa ni mchoyo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu faqad istakmala iman huyo amekamilisha iman kwa hivyo mpenzi mtukufu muislam jua kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuruzuku kumpenda yeye na kuwapenda waumini na kupenda yale matendo yanayokukaribisha kwake hiyo ni afya na kheri ya moyo wako na ndio sababu tunaambiwa tuombe dua ya kusema rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab katika dua ambayo tupaswa kuomba mara kwa mara ewe Mola la tuzigh kulubana usizipindishe nyoyo zetu usizibeteshe nyoyo zetu ziache ziwe katika njia iliyonyooka baada ya kutuongoza usitufanye tukapotea baada ya kutuongoa na kutuongoza katika njia ya sawa wahablana min ladunka rahma bali tupe zawadi tumiminie kutoka kwako wewe Mwenyezi Mungu rahma innaka antal wahhab hakika wewe ndiye mwenye kutoa na mwenye kuwapa waja wako mpenzi mtukufu muislam na kunazo sababu za mtu kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni, ni kusoma Qur'ani sana na kutekeleza faradhi kwa wingi na kutekeleza matendo ya sunna haya ni katika baadhi ya mambo ambayo yanakusababisha uwe karibu sana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupende kama ilivyokuja katika hadithi wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi فإذا أحببته وما يزال عبدي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به mpaka mwisho wa hadithi Mtume sallam asema katika hadithi al-Qudsi kwamba na hakuna jambo ambalo mja atafanya linapendeza kwa Mwenyezi Mungu sana kuliko jambo la faradhi na ataendelea kufanya matendo ya sunna ya kujikurubisha karibu sana zaidi mpaka nimpende Mwenyezi Mungu asema nitakapompenda nitakuwa macho yake anayoona nayo mikono yake anayoshika nayo miguu yake anayotembea nayo wala insalani na iwapo ataniomba nitampa tu kile alichokiomba wala inistaadhani na iwapo atanitaka ulinzi nitamlinda tu huyo mja kutokamana na alichotaka ulinzi hapo tushapatiwa garantii katika hadithi hii kwamba tutafute mahaba ya Mwenyezi Mungu atatupa kila tunachokitaka na atatulinda na kila tunachokiogopea kwa hivyo kupata mahaba ya kupenda amri ya Mwenyezi Mungu na kupenda mambo ya kheri hii ni katika katika misingi ya imani mikubwa na mizito ambayo inaingia katika alwala tunampenda Mwenyezi Mungu tunawapenda waumini tunapenda matendo mema tunamchukia sheitani tunachukia wanajeshi wake na tunachukia kila matendo ambayo ni mabaya inafungamana na nukta hii <clears throat> vile vile <clears throat> al-amru thalith martaba al-martaba thalitha daraja au jambo la tatu ni alazmu ala alfi'li ni kutia azma ya kwamba mimi nitafanya jambo hili umeshaijua umelijua umesoma ukalijua ukalipenda katika moyo wako basi ni juu yako uitakidi katika moyo wako na ufunge katika moyo wako azimio la kutekeleza na wastahdhir fi qalbika niyyat almusammama almusammima lazima utiania katika moyo wako ambao una nguvu kwamba hili nitalitekeleza wajtahid fi an takuna indaka iradatan qawiya na lazima ujitahidi uwe na matakwa makubwa uwe irada yako ni kubwa lengo lako katika kutaka kutekeleza jambo hili iwe ni kubwa si kule kuwa irada dhaifu nataka kufanya jambo hili nitafanya lini sijui And, ama lakini na mengine mengi nayotekeleza kwa hivyo si lazima nitekeleze na hili e, ni jambo la kujipendekeza tu kwa hivyo nitatekeleza pale itakapokuja nafasi nitakiwa uwe na azimio kubwa ya nguvu imekuja katika hadithi ya Mtume sallam kwa Shaddad Mtume صلى الله amwambie Shaddad ya Shaddad ibn Aus idha ra'aita an-nasa iktanazu adh-dhahaba wal-fidda fa'akthiru haula'i al-kalimat ewe Shaddad utakapoona watu wamejichumia na wakajiwekea hazina ya dhahabu na fedha basi wewe kithirisha katika maneno haya manake usishindane na watu katika dunia yao shindana na watu katika mambo ya akhera tia azimio ya kushindana nao katika akhira sema maneno haya Allahumma inni as'aluka thabata ala al-amr ewe Mola nakuomba unithibitishe katika jambo langu jambo jambo hili ambalo ni Uislamu unithibitishe na katika msimamo na katika jambo la sawa walazimatu ala rushd na nakuomba unipe azimio kubwa yenye nguvu katika uongofu nipe azimio kubwa yenye nguvu ya kufuata uongofu kung'ang'ana na kushikamana na uongofu wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik na nakuomba kila sababu mujibat kila sababu inayowajibisha au inayosababisha rahma zako kupatikana wa azaima maghfiratik na zile azimio ambayo kwamba au sababu ambazo zinatimiza maghfira yako wa as'aluka shukra ni'matik na nakuomba kushukuru neema yako wa husna ibadatik na nakuomba kutekeleza ibada yako kwa namna ya kisawasawa kuitekeleza kwa uzuri wa as'aluka qalban salima na nakuomba moyo uliosalama moyo uliosalimika walisana sadika na ulimi ulio mkweli wa asaluka min khairi ma ta'lam na nakuomba katika khairi yote ewe Mwenyezi Mungu iliyo katika elimu yako wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam na nakuomba unilinde na shari yote unayojua ewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa astaghfiruka ma ta'lam na nakujua na kuomba katika makosa yangu yote unayoyajua na kuomba unisamehe innaka al, anta allamul ghuyub kwani wewe ndio mjuzi wa mambo yote ya ghaib unayajua yote kwa hivyo dua hii ni katika mambo muhimu ambayo mja atakiwa aombe na shahid katika hadithi hiyo yote ni Allahumma inni as'aluka al'azimata 'ala rushd ewe Mola na kuomba azimio ya nguvu katika uongofu uniongoze nipate kuwa na azimio ya nguvu katika kutekeleza mambo mazuri kujua jambo zuri aweza kujua amri ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba ni nzuri na akajua jambo la sawa lakini azimio yake ikawa dhaifu ndio sababu ukawa unamuomba natakiwa muombe Mwenyezi Mungu alazimata ta'ala rushd penzi mtukufu muislam utawaona watu wengi wanasikia mawaidha na wana, wanapendezewa na ni nzuri lakini utakuta azimio zao dhaifu kama tuelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadd tathbitan na lau watu hao wangelifanya kutekeleza yale walioambiwa basi ingelikuwa ni kheri kwa wao zaidi ingekuwa bora kwa wao na yenye kuwathibitisha zaidi lakini azimio dhaifu basi inakuwa ni sababu ya mengi kupotea jambo la nne ni al-amal katika unapoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo jambo la nne ambalo watakiwa baada ya kujua kupenda kutia azima jambo la nne ni uwe ni mwenye kuitekeleza ufanye lile jambo ambalo uliloamrishwa al-amru rabi al-amal jambo la nne ni utekeleze alimta wa ahbabta wa azamta i'mal umejua ukapenda ukatia azma basi tekeleza wawadhibi ala al-amal na uendelee kutekeleza wa kullu amalin tati bihi fi wakti na kila jambo katika matendo ya khairi tekeleza kwa wakati wake watuadhib alayhi fi sa'ati itekeleze katika saa yake inayotakiwa itekelezwe wa iyaka wataswif ta'jil na ole wako jiepushe na kuwa na jambo la taswif nitafanya kesho nitafanya kesho ataswif watajil kwamba nitafanya nitafanya katika siku za usoni katika siku za mbele nitafanya bal tubadir ila al-a'mal wa tusari ilaiha bali unaharakisha unapatiliza umri wako kabla hujapata kizuizi kitakachokuzuia kutokamana na yale kama alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum na kimbilieni msamaha wa Mola wenu kimbilieni kwa msamaha wa Mola wenu fayubadiru al'abd basi mje atakiwa awe na upesi mtume sallallahu alayhi wasallam asema badiru bil amali fitanan kimbilieni katika matendo mema kabla fitna ambazo zinakuwa ni vizuizi hazijakuja kakita al-layl al-mudhlim ambazo zinakuja kama mm, vipande vya giza vya usiku jaribu kupatiliza wakati una afya yako wakati una uhai kabla ya mauti wakati una afya kabla ya maradhi wakati una nafasi kabla ya shughuli wakati wa ujana kabla ya uzee wakati wa mali kabla hujafakirika jitahidi sana kuwa unatumia ile wakati wako ule wakati wako unaotumia kwa namna iwe inakuwekea tha, tha, thamara matunda yako katika akhira yako kwa kuwa dunia hii tunapita na hazina ya kweli ni leo utakayoiweka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uikute kesho فاغرس usul التقى tuqa دمت مقتدرا واعلم wa'lam بعد الموت ba'da al-maut panda mbegu za uchaji maadamu unaweza kufanya hivyo panda mbegu za uchaji Mungu maadamu unapumua uko hai una nguvu unaweza fanya hilo sasa hivi usifanye usiseme kesho wa'lam bi annaka ba'da al-maut laqiha na ujue kwamba wewe baada ya maut utakwenda kukutana nayo utakwenda kuikuta ile kheri yako ulioifanya utawakuta watu mara nyingi wanaghafilika mpaka wanapata vizuizi vingi na sasa hivi katika ulimwengu tulionao utawakuta mtu anaji, anajisahau mpaka anaingia katika vitu vinavyomzuia na mambo ya kumshughulisha lazima utahadhari kila kitachokutoa katika matendo na matendo mema na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujiepushe na mambo kama hayo ujiweke mbali almartaba alkhamisa jambo la tano kaunuhu yaqa'u ala almashru'i khalisan sawaba iwe lile jambo lililoamrishwa unalitekeleza kama ulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu kwa ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sawaban tena kwa mafundisho kulingamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii inafunga mambo ya riaa mambo ya kuwakusudia watu kuteka sifa cheo kuteka mali ya dunia kuteka chochote ambacho kinafungamana na ikhlasi yako inaharibu ikhlasi yako ufanye jambo hilo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa kweli wataka kwenda kukutana nayo sawaban na iwe ni sahihi kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam ilingane na alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam isiwe ina uzushi isiwe ni kitu ambacho ama ni ibada unayoifanya kulingamana na maoni yako na fikira yako la hiyo kusaidia chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أمباي لازم فني بدأك وقال لي منزم أمباي الذي خلق الموت اليوم بموتي والحياة نأحاي ليبلوكم أبتك وتي ayukum ahsanu amala nani katika nyinyi atakayetekeleza bora zaidi katika matendo wa huwa la ghafur na yeye Mwenyezi Mungu ndio ghafur ndio aziz ndio mwenye nguvu alghafur mwenye kusamehe mwenye kughufiria madhambi fala budda fil amali min ittisafihi bil husn lazima katika matendo yasifike na uzuri yawe ni matendo mazuri walihadha qala fi du'a na ndio sababu akasema katika dua iliyopita husni ibadatik e Mola na kuomba unruzuku kutekeleza ibada yako kwa njia nzuri falabud an yattasifa bilhusn lazima iwe ni matendo mazuri wala yakunu muttasifan bilhusn illa bilikhlasi walmutabaa na haiwi matendo ni mazuri mpaka ikusanye mambo mawili iwe na, ni ikhlas kwa ikhlas kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wal mutabaa na kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله ndio sababu Iyad rahmatullahi alayhi asema liyabluwakum ayyukum ahsanu amala apate kuwatahini ni nani ambaye ana matendo mema zaidi matendo mazuri qala akasema ahsanu ahsanu amalan matendo mazuri zaidi ni yapi akhlasuhu ni ile iliyokuwa na ikhlasi zaidi akhlasuhu iliyokuwa na ikhlasi zaidi kwamba mtu akawa ameitakasa ameisafisha haina haina chochote katika nafasi ama fungu la watu katika nyoyo zao halina fungu la katika kuwatafuta watu na kuwakusudia watu halina fungu la kutaka cheo kutoka kwa watu sifa zao mali zao sifa zao wala lolote kutoka kwao bali makara khalisun lillah ni lile ambalo limekuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umeswali si kwa sababu ya kutaka kuonekana sababu ya kusifiwa sababu ya kuambiwa na yoyote umeswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa aswabuhu na iliyokuwa sahihi kabisa yani iliyofuata sunna ya mtume swalla sallam na ndio akaulizwa ya aba ali ewe abu ali unakusudia nini ma akhlasuhu wa aswabu ni ipi hiyo iliyo na ikhlasi zaidi na iliyo sawa zaidi qala innal amala hakika matendo idha kana khalisan itakapokuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu unaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu unafanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu walam yakun lakini matendo hayo hayakuwa sawab hayakuwa sawabu hayakuwa hayakuwa sahihi yani hayakuwa na matendo ya Mtume صلى الله عليه kwa hivyo nia nzuri mtu kuwa na nia kwamba mimi nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu lakini matendo hayo iwapo yatakuwa yanakhalifu namna alivyofundisha Mtume sallam hayo yameregeshwa kwa hivyo akatuelezea wazi kuwa ya rahimatullahi alayhi Abu Ali atuambie kwamba matendo yatakapokuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu umemkusudia Mwenyezi Mungu hautaki sifa hutaki ria hutaki lolote kutoka kwa watu lakini isifuate sunna ya Mtume sallam basi haikubaliwi na hapo ndiyo hapo ndipo kisimamo unaposikia ukiambiwa kwamba hii ni sunna hii ni bid'a na ndipo ukaambiwa hatari ya uzushi na, na bid'a kwamba ukaambiwa hili Mwenyezi Mungu hatolikubali utaregeshwa mwenyewe si kwa sababu ya kwamba watu kama wanavyodhania wakati mwingine kwamba hawa kazi yao mkutwambia hii sunna hii bid'a kila kitu imekuwa ni, ni bid'a bid'a bid'a la wabainishiwa lile ambalo kwamba safi iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake upate kushika na ndio uweze kupata ajira yake huyo ambaye kwamba anakufungamanisha na kitu ambacho hakikutoka kwa Mwenyezi Mungu wala mafundisho ya Mtume wasallam hakupendi kwa, kwa, kwa, kwa hakika kwa kuwa unakwenda kuregeshea matendo yako hayo kwa kudhania kwamba unafanya matendo mema na halikuwa utakwenda kupata kasara kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema Mtume SAW sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd atakayeleta jambo katika Uislamu ambalo haliko katika amri yetu haliko katika mafundisho ya bwana Mtume Muhammad الله عليه وسلم atarejeshwa mwenyewe kwa hivyo hili si swala la mtu kuwa na mjadala juu yake pale unaposikia kwamba hili swala lina uzushi ndani yake jambo hili ni bid'a unatakiwa uzinduke uwe ni mkali kwa kufuatilia na kuchimbua ujue kwamba dalili yake ni ipi kwa kujihurumia na kujua kutaka upate malipo yake kumbuka kuwa mtu atafanya kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kabisa lakini kwa sababu umekhalifu sunna asikubaliwe matendo yake akasema Abu, Abu Ali na mtu aweza kufanya matendo ikawa imeafika sunna imefuata sunna ya mtume sahihi kabisa kama ilivyokuja mafundisho lakini akawa yeye anafanya hilo kwa sababu ya kutaka kuonekana kwa sababu ya kutaka uh, sifa kwa sababu ya kutaka cheo kwa sababu ya kutaka mali basi huyu pia naye yake halikubaliwi mpaka ikusanye sifa zote mbili hizi kwa hivyo sharti ya kukubaliwa ibada yako kama ni sala ni somu, ni zaka, ni haji, ni birrul walidaini, ni jambo gani katika amri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha, wewe ni lazima uone kwamba nafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kulingana ana alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na namna walivyoitekeleza masahaba. Hapo ndipo utapata kuwa ina una, unapata pingamizi na watu wengi kwa kuwa watu wamezoea uzushi na uzushi umetungwa mwingi kabisa kiasi kuwa unakwenda takriban sambamba na Uislamu sahihi wa Mtume sallam ukiwa kuna sala ya, ya, ya, ya faradhi sala sahihi iliyokuja kwa Mwenyezi na kuna sala pia za bid'a ikiwa kuna saumu ya sunna pia kuna saumu ya bid'a ikiwa kuna dhikri ya sahihi iliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu pia kuna dhikri za bid'a ikiwa wewe unajua kwamba kuna ibada yoyote unayojua kunayo ibada ya sala na kuna ibada ya uzushi ambayo inakwenda sambamba na ibada ile sasa pale unapoambiwa hii ni bid'a usianze kujadili kwamba mbona tumeamrishwa katika aya hii fuatilia hiyo na uangalie mafundisho ya mtume عليه amefundisha vipi Mtume swalla sallam ametufundisha kumswalia. Tunamswalia vipi? Amesema Mtume swalla sallam Mwenyezi Mungu alipotoa amri inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mwenyezi Mungu alipotoa amri hii sallallahu alayhi wasallam alituambia Mtume swalla sallam tumswalie kama alivyotufundisha katika tahiyat. Tumswalie hivyo ndivyo tulivyofundishwa lakini hatukuambiwa kwamba tutunge mambo na sherehe tukisema kwamba sherehe hizi zimewekwa hasa za kumswalia mtume hamna kwa hivyo kuna kumswalia mtume sahihi aloifundisha na akaifanya yeye na masahaba zake na kuna ilo ilotungwa na ikatekelezwa na watu mpaka katika adhkar adhkari ambazo watu wanazisoma baada ya sala na na, na nyakati zinginezo utakuta dua zingine zimetungwa zikiwa na saja zingine zikiwa na na masala ya ina, inapiti, inapita mipaka ina, ina, ina khalifu pia sheria na amri za Mwenyezi Mungu kwa nini ujipe taabu dua zimejaa katika Qur'ani na katika hadithi za Mtume sallam ambazo zinakutosha katika kila mahitaji yako kwa nini ujipe taabu kitabu cha Hisnul Muslim cha kutosha iwapo utashikana nacho kimetajwa na angalia kitabu hicho kimetajwa mpaka chini yake kila dua na reference yake kwa nini kwa sababu upate kujua kwamba kujizoesha mtu katika kila jambo analolisema anasema kwa kujua kwamba hili limethibiti katika dini wala si kusema tu kwa hivyo mpenzi mtukufu muislam swala hili ni swala zito na ni swala kubwa sana katika swala hili la la, la tano mtu kuwa anatekeleza kulingamana na alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi awe anatekeleza kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kulingamana na alivyofundisha Mtume sallam ni jambo ambalo si dogo kwa upesi upesi jambo la sita ni atahdhir min fi'li ma yuhbitu kuwa na kujiepusha na kujitahadhari na ma, na mambo ambayo yanaweza kuharibu ile ibada yako baada ya kuamrishwa ukawa ni mwenye kuisoma ukaijua ukisha ukaipenda ukatia azima na ukaitekeleza ukaitekeleza kama alivyotaka Mwenyezi Mungu kwa sunna na kwa ikhlasi jambo la sita ni ujiepushe na chochote kinaweza kuvunja matendo yako hayo. Jiepushe na kila jambo ambalo linaweza kuharibu matendo yako. Na jambo kubwa kubwa ambalo linaharibu ambalo ni katika mubtilat, ni katika mambo yanayovunja vunja ibada, jambo la jambo kubwa kabisa ni shirki. Jambo la kubwa, jambo la kwanza ni shirki ambayo mtu utakapofanya utakapoingiza shirki na ria katika ibada yako umefanya sahihi kama alivyo alivyoamrisha Mwenyezi Mungu lakini ikawa una ria jua kwamba ibada hiyo imeharibika kwa hivyo lazima ujilazimishe kuwa na ikhlas ujilazimishe kuwa na na namna ya kutokuharibu ibada yako bali laha fa'bud bali Mola wako muabudu wakum minashakirin na uwe na ni mwenye kushukuru fayahdharu linsan min mubtilati al-a'mal mwanadamu apaswa ajiepushe na mambo yanayoharibu ibada yake wa mimma yabtilu al-amal na katika yale yanayoharibu matendo ni ar-riya' suma ni kujionyesha na, kuji, na kutaka kusikika tofauti ya riya na sum'a nini riya ni matendo ambayo unafanya kwa sababu ya kuutaki kuonekana unafanya mbele ya watu ili upate kuonekana wasuma suma ni matendo unayoyafanya kwa siri unayejua wewe kisha unatoka kuwasimulia watu kuambia watu mimi nimefanya kadha na kadha ili wapate kukuadhimisha hii ni katika suma na yote mawili yanaharibu ibada Ayati yati bil amal takunu ala wajhi al muraat au sum'a wa dhikri 'inda al makhluqin awe anafanya ibada kwa sababu ya kutaka kuonekana na kusikika kwa watu la takunu niyatuhu al-amal khalisatan lillah hapo inakuwa nia yake si sahihi kwa hivyo lazima mtu ajepushe na shirki mwanzo kisha ajepushe na ria na kutaka kusikika jambo la mwisho inshaallah taala tukimalizia kulingana na wakati wetu tulionao almartabatu as-sabi'a athabatu alayhi mwisho ni uwe ni mwenye kuthibiti juu ya lile uliloamrishwa udumu katika yale ulioamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala الامر السابع مما يجب علينا نحو ما امرنا bihi تبارك وتعالى به وهو الاخير الثبات jambo la mwisho katika yale ambayo unapaswa kutekeleza ili umetimiza sheria ya Mwenyezi Mungu pale unapotekeleza yale ulioamrishwa jambo la mwisho ni kudumu na jambo hilo kuthibiti kubakia katika jambo hilo yahrisu linsan insan ala thabati ala al walhuda walistiqama ala dini Allah ila almamat mtu ana anajichunga na kujipa kujitahidi awe ni mwenye kudhibiti na kudumu juu ya haki na uongofu na msimamo kwa dini ya Mwenyezi Mungu mpaka afe asema Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak ya Rasulullah nambie katika Uislamu maneno yaliyo wazi na hafifu sitahitajia kumuuliza mtu mwingine kuhusiana nayo nambie jambo lilokusanya Uislamu niwe ni wenye kuyashika hayo na kutekeleza Mtume sallallahu akamwambia qul amantu billah sema nimemwamini Mwenyezi Mungu thumma istaqim kisha kuwa na msimamo katika hilo fayahrisu linsana lil istiqamati ala dinillah anatakiwa mtu awe ni mwenye kuwa na pupa ya ku, kuwa na msimamo na kuthibiti katika dini ya Mwenyezi Mungu mpaka kufa kwake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya Mwenyezi Mungu huwathibitisha wale walioamini Mwenyezi Mungu huwathibitisha wale walioamini kwa maneno kwa kauli thabit hapa katika maisha ya dunia katika sakaratul maut fil hayati dunya wa fil akhirah na akhirah wanapo katika wanapokuwa katika akhirah yao wamekufa katika barzakh wanapoulizwa maswali Mwenyezi Mungu anawaafikia kujibu yale maswali walioulizwa na wale malaika wanamuuliza nani man rabbuk nani mola wako Mwenyezi Mungu waafikia wale waliokuwa na msimamo katika ulimwengu na tujua kwamba iwapo utakuwa hauna thabati manake unayumba yumba na kuna hatari ya uishie mwisho mbaya twatakiwa tujue tujihadhari na mwisho mbaya kama ilivyokuja katika amri ya Mwenyezi Mungu wala tamutun illa wa antum muslimun na msife ila nyinyi ni waislamu nimekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam asema inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha na hakika mmoja wenu aweza kufanya matendo ya watu wa peponi mpaka iwe baina yake na pepo ni dhiraa tu manake ni afya ingie peponi bas fayasbiqu alayhi alkitab anakuwa ni mwenye kutanguliwa na kitabu na kama ilivyokuja katika katika riwaya nyingine fayasbiqu alayhi alkitab anatanguliwa na na, na, na kitabu ilikuja katika hadithi nyingine faya inna, inna, inna ahadakum hakika mmoja wenu la ya'malu bi'amali ahli aljanna fima yarahu an-nas au kama kala alayhi salatu wassalam mtu atafanya matendo ya watu wa peponi inayodhihirika mbele ya watu kwa sababu Mwenyezi Mungu amkhidhulishi amfanyii khiana mja ambaye ametoa bidii walladhina jahadu fina walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana hakika wale waliotia bidii na waliopigana jihadi kwa njia yetu tutawaongoza katika njia zetu tutawaongoza katika katika thabati kwa hivyo pale unapotafuta kheri, Mwenyezi Mungu kuongezea kheri ukukurubisha. Lakini mtu huyu ni kwamba alifanya matendo mema yanayodhihirika kwa watu, lakini ndani yake hakuwa na istikama, hakuwa na ikhlas. Ikawa ni sababu ya kupata mwisho mbaya. Fayasbiqu alayhi alkitab, anatanguliwa na kitabu kulingana na matendo yake ma, mabaya, dhahiri yake nzuri na ndani yake mbovu ikawa ni sababu ya aishie na mwisho mbaya aingie katika katika moto katika moto na ndio sababu tunatakiwa tuwe tu ni wenye ku, kuogopa yani mambo asawabi mambo yanayokuja mbele yetu hatujui ni kwamba nini tumeandikiwa katika siku za usoni mtu atakiwa amuombe Mwenyezi Mungu kwa ikhlas na kujililia nafsi yake na kung'ang'ana katika dua kwamba Mwenyezi Mungu amuongoze na amthibitishe katika njia ya sawa na ndio sababu ilikuja katika hadithi ya Mtume sallam alikuwa akisema ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo thibitisha moyo wangu katika dini yako thibitisha ametumia neno thabbit thibitisha neno dini moyo wangu katika dini yako kwa hivyo mtu atakiwa awe ni mwenye kudumu katika jambo kama hili la kuwa yeye ako na thabati katika dini yake na kujaribu kutekeleza yale aliyoamrishwa tukimalizia wapenzi tukufu Islam ni kuwa <clears throat> kama alivyosema Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tunamalizia nayo yani asema qala sheikhul sheikhul islam Muhammad ibn Abdul Wahhab idha amara Allahu al-'abd bi amrin Mwenyezi Mungu atakapomwamrisha mja na amri yoyote anapotoa amri Mwenyezi Mungu ambayo tumesema ni Uislamu na sheria za Kiislamu na makatazo yote Mwenyezi Mungu anapokuamrisha au hukukataza jambo wajaba alayhi fihi sab'u marat umelazimika kutekeleza mambo saba jambo la kwanza ni alilmu bihi ulijue jambo hilo kwa hivyo ngangana kujua yale ulioamrishwa jambo la pili mahabbatuhu penda amri ya Mwenyezi Mungu penda dini ya Mwenyezi Mungu mpende Mwenyezi Mungu wapende waumini jambo la tatu alazmu ala alfi'li tia azma na nia kubwa iliyo na nguvu kwamba utatekeleza pia vile vile al-amal jambo la nne utekeleze na jambo la tano kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan sawaban iwe ime kuwa ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kisha sahihi kulingamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la sita ujiepushe na kila jambo ambalo litakuwa ni sababu ya kuharibu lile jambo ambalo umetekeleza ama kufuata ile amri ya Mwenyezi Mungu mwisho udumu juu yake mpaka kufa kwako wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muabudu Mola wako mpaka ikufikie mauti kwa hivyo wapenzi tukufu Islam hili haya ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesahilisha kwetu sisi leo hii na tumuomba Mwenyezi Mungu iwe ni kwa eh, ni kwa ajili yake na atuafikie kunufaika nayo na kuweza kutekeleza yale ambayo kwamba ni sahihi na yale ambayo yamekuwa ni katika makosa ni kutokana na sheitan kutokana na kwangu na sheitan tumuomba Mwenyezi Mungu atusamehe katika hayo na taufiki ni yake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuafikie kila la kheri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أرى أن الوقت مشى الأفضل الاجتناب السؤال حتى يوجب